الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه حماة الحق ونجوم العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا سبحان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Hylasy Tafsiriň awwalky jeresesi boljak. Kuran okuymadan öwünçä Allahu tebarek we taala bize bir buýrugy bar. Siz Kuran okuymakaňyz, elbetde muny Pygmber Salatu Vesselama aýtýa ki, tamamy ummatyna näme emr bolup düşýä. Bir buýrugy bar, elbetde ony buýruk bolany bilen hemme ýerde mutlak gelse buýruk wajyp diýek, ýöne ejma ashab bilen mustahapdyr, bu Kurandan öwünçäk şu buýrugy bitirmeklik. O-da näme? Näme mänisi bar? Men Hudaýa penah getirýän, Allahyň dergahyndan kowulan şeýtanyň şerinden. Şo şeýtanyň şerinden men Hudaýa penah getirýän diýdi. Bir Hudaýa bir sygyn diýip, Allahu tebarek we taala pygamber aleyhissalama şeý diýip aýtýar. Bu aýada bir olakan bir syr bar. Bir olakan bir raz bar. Şony Näçe-ha kitap edip ýazsaň-da tükenjekkä fakat şu aýaň syrlaryny aýtjak bolsaň. Ýöne biz hulasaja hulasa bir derýadan bir gatra diýen ýanak şony inşallah bir azajyk açyklap berjek size. Bir kümmediň içinde bir olakam bir apartman sallyp bören bolsa, bir jaý sallyp bören bolsa, jaýy salyp bören adam muhandisi Elbagysda muňa ussalar getirmeli bolýar. Bir däne geçkar, säňkar, hulasy işim ýok, benna, ajurçyn, her jüre ussa getirmeli oňa. Ussalary getirjek bolanda ussalar bilen gürrüň etýär oturyp. E, sen her işde bolsaň, bir sen bir ussa adam, indi baryp işlejek şonda, sen bilen gürrüň etýär. Saňa diýen men, eger şu işi boýun aljak bolsaň, bir gaýym bir gararzat ýazyşjak sen bilen. Çykarar dady men ýazyşýan. Seni işläp bören wagtyňda bime etýän, küllen. Tä şu işi tamam edinçäň bime sen. Hop, ondan soňram aýda-da saňa bir zatjyk bererin. Seň öýüňi berýän, küllen sen öýde ýaşap bilýäň rahatjyk, tamamy imkanat bilen-de berýän, gatnajak diýseň-de kireý zadyňy-da berýän, horda-horak zadyň hemme zadyňy berýän. Ahyrda indi işi tamam etdiňmi, sen banşeste bolduň. Indi saňa bir gowuja bir aýlyk berýän, aslan sen bir hiç gaýgyň bolmaýar. Saňa şeý diýip bir bir pişnahady berýär, şu öýi bejerip beren adam. Hop, indi sen bir ýoldaşyň da bar, ot adam bir gowy görşen dostuň bar. O dostuň da gapdagyny deňeýär, aý poý sen kelläň dogry däl-ow seň diýip aýtýar. Näme sen beýtdirip özüňi O işler bilen meşgul edip, özüňi esir edip, gereftar edip, gel, keýp edeýli, hoş geçireýli-le dünýäde. Sen beýdip börme, özüň iş bilen entidip börme, işe o heýwany ýagşy diýip, näme, gapdagyňdan saňa şeý diýip aýtýar. O taýdan saňa o pisnady beripdi, bir-de saňa gel, bu taýdan hoş geçireýli, aý, işlemeden-de gün boljakmy, işe tükenmek barmy, sen beýdip, özüň esir, gereftar edip börme. Gel hoş geçireýli, azat ýaşaýly diýip saňa beý diýip oty. Şu taýda siz özüňiz bolsaňyz haýsy birini intihap ederiňiz şoň? Şo ýanky muhandisiň berip duran pişnahadyny gabul ederiňizmi jaý salýanyň ýa-da bu taýda bu ýoldaşyňyz aýtýan kepine gulak asaryňyzmy? Ol oglanyň şaýat özi diýsin haý men hoş geçirmäni hop gowrak-da bu adam bir keýp etýär bir Hoş geçirmeli bu wagt jowalykda diýip aýtdy-ha. Ýöne otagda atasy ýanynda oturan bolsa gulajygyndan çeker. Seň ýa o aýtýan işiň yştyba iş. Biziň ýaşymyza ýeteňde bileriň sen nämäň nämedigini. Bu wagt şaýat kelläňde hoş geçirjek diýip o zatla bolsun diýip eýýäm gulajygyndan çeker oň. Allahu tebarek we taala bize şunýalak bir pişnahat beripdir. Eý bendäm! Sen janyňy, malyňy meň ýolumda goý. Sen şu dünýäni abat etmeden çüri meň kärgerim bolla işle, sen meň ussam bolla işle şu dünýäde. Sen tamam men iýip-içgiňi, ýatak jaýyň, hemme zadyň men tazmin etýän saňa, näme kireýiň bolsa, zadyň bolsa tazmin etýän. Ahyrda-da otada saňa bir padaş hukuk berýän. Seni banşasta etýän. Sen otada boş galmaýaň. Ýöne sen meň kefimden çykmaly-ä diýip aýtýar. O tarapdanda şeýtanjyk bar gapdalyňda saňa näme diýýär aý poý sen nädip böň seň kelläň dogry dälowy sen özüň entidip börmelow beýtdirip a sowuk howalarda täret gylmaly aý hulasy işim ýok gyzgan howalarda ýa dag gelýäň sen namaz okymaly on rekat öýlända namaz tükenme bamy oňa ýa ýatyň namazy dokuz rekat oňa tükenme bamy sen bu zatlar beýdip entip böreňden gel hoş geçireýin diýip şeýtanjykda gapdalyňdan dürtüp otyr seň.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 Olardan satyn alýar. Sen janyňy meň ygtyýarymda goý. Saňa beren malymy özi beripdir. Ha, saňa beren malymy meň ygtyýarymda goý. Hä, saňa muň mugabelinde men behişdi berjek. Sen o tada, bu tada işle, zähmetiňi çek, sen o tada banşest etjek, osam bir beheş diýen bir zadym-a, sen o ýerde hiç iş-de gerekkä, zat-da gerekkä, hatda ýatan ýeriňde sen irişibermeli. Enwa aksam nygmatla ba içinde, tamam asaýyşla ba içinde, hemmesinden olakan, seň pygamberiň görüp bilýän beheştiň içinde. Hä, ondan-da olakan zat, Hudaýyň görüp bilýän beheştiň içinde. Bir forum diýýär ki, hatda Allahyň jamalyny görerlerinde, behiştiň içindäkiler, behiştiň tamamy nygmatlary ýatlaryndan çykjak diýýär. O nygmatlar, olar han nygmatlar diýip biz şu wagt agzap otyk, indi aksam miweler boljak, nährler boljak, hulasa mes etmeýän araklar boljak. Şu zatlaryň hemmesi behiştiň içinde boljak diýip otyk. Bulardan hemmesinden olakan sen şu behiştde pygambaryň bilen bile oturjak. Bulaň hemmesinden-de olakan sen şu Hudaýyňy görjek behiştde diýip şeý diýip aýdylanda, Hudaýy göreňde hemme zat ýadyňdan çykar diýip, o miweleň, o nygmatlaryň hemmesi ýadyňdan çykjak. Bäs Allatagala musulmanlardan janlaryny, mallaryny satyn alýa, mugabeline men behişdi bereýin saňa diýýä. Ýa ozam musulman dünýäň ýüzünde seniň janyň, malyň nagat erzeşi bar ahym behişdiň barabarynda. Behiştde birje gamçyň, sapy durjak ýeri, Birje däne gamçyň sapy durjak ýeri birşinýagrak çybyk. Şoň durjak ýeri tamamy dünýä bilen dünýäň içindäki zatlardan ärdeşik kän. Şonýanak zady saňa bereýin diýip, Allatagala näme diýýär? Fakat janyň bilen malyň men yhtyýarymda goýa diýýär. Eýne biz şu wagt näme etjek? Müň tümen sadaka berjek. Ýogyn pul kän haýanymyzda, näçe ýüz müň tümen pul haýanymyzda. Şoň içinden iň azyny tapýaka, haýsy biri hurdarak bolsa, Şony beripdi, ozan biz şon bilen behişt satyn alyp otyka. Ýogsam behişdiň erzeşi bu zatlaň berabarynda beter kän zada islem bir mugaýese edip boljak zat dä. Allah Tagala ýöne entek zadyň mugabelini saňa berip dur şony. Bes näme? Saňa behişdi bereýin diýe şoň mugabelynda. Siz ýöne Hudaýyň ýolunda jeň etmeli. Jeň etmeli, jihad etmeli, dawa etmeli. Dawa etmeli diýen näme indi? Sen gidip eliňe ertiden bäri tüfeň alyp adam öldürip ýörmeli-dä. Iki zat, Pygamber aleyhisselam iki zat aýtýar. Näme näme? Bir-ä jihad-i esgar bar, bir-de jihad-i ekber bar. Jihad-i esgar diýeni, ulakan jeň. Ulakan zady Pygamber aleyhisselam kiçik diýip aýdyp otyr. Näme diýip? Muny açyklap bereýin. Pygamber aleýhissalatu wessalam jahady asgar diýip aýytdy o jeňe, o jeňde sen ýa öldüreriň ýa öleriň. Oň bir gürrüňi ýok, tamam bolýady, ýa ölýäň ýa öldürýäň gitýäň, beheşde laýyk bolýaň. Hä o tada bir wagt bolýa, musulmanla indi kafirleň aleýhine jahad etmeli bolýa, dawa etmeli bolýa. Şo ýerde sen eliň gelýäň, gylyjyň guşanypda kafirleň öwünde durýaň, bi jeňde ýa öleriň ýa öldüreriň, muň gürrüňi ýok. Bir adam Hudaýa ynanandan soňram, bilýär ki, behişdi ba, jähennemi ba, ölende, eger jahatda ölse, dogruja behişde girip gitjek. Hä, eger jahatda ölse, gylyj iýip-de ölse, tüpeň gülläp-de ölse, dogry, behişde garşyň gitjek. Hop, bu adam wagty etikady kamyl bolupdy, şuňa ki, behişt ba, Jähennem, Ba, men şaýat öýüzde ölmesem, başga teleki ýerde öljekdirin. Öýüzde ölsem, men dogruja behişde girjek bolup dun. Ştada nämeden gorkmaly şu adam? Wagty tamam etegady Hudaýa bolupdy, şo Hudaý izin bermese, ejaza bermese, hiç bir zat şuňa hisat edip bilmeýä. Her näçe muny öldürjek bolsula, öldürip bilmeýäle. Ştada nämeden gorkmaly indi? Ebada hiç zatdan gorkmaýa, çünki Hudaýy bilýä. Hop, eger men ölmeli bolsam-a? Ol ýetipdir-de, men öňüne geçip bilmeýän ki, gaçanym bilen-de. Sen ajalyň ýetende soňram diýýär Allatagala, Demirden bolan burçlaň içinde-de bola sen, onda janyň alynýar o tada. Ýa ajalyň ýetmedik bolsa-da, hä, tasadup edipdir, üstüne külden daş dökülipdir, maşyny eteginde galypdyr, onda-da eteginden salymjak çykyp otyr, hiç zat bolanak. Men saklaýyn diýsem, saklaýandyryn diýýär. Ýa zelzele bolupdyr şu wagt, görýäňiz özüňiz, bir kiçijik oglan, Özi bir üç-dört ýaşyndakyja oglan, üç gün soňram çykar ýaly eteginden hiç zat bolmandyr salymjak, ýogsam az suwsuz ölam ol şo. Ajaly ýetmese, her näme bolasyn ölmeýä ol. Her jür zat başyna gelasyn ölmeýä. Etegady şuňa dämi tamam boldy. Hop bula jahady asgary. Jahady akbar näme indi? Jahady akbar bir seda. Jahady akbar muny ýana gylyç bilen zat bilen dä. Jahady akbar diýen sen özüň bilen urşup gezmeli. Öz nebsiň bilen urşmaly. Öz şehwetleň bilen urşmaly. Allah Tagala seň wujudyňda şehwetleri goýupdyr. Hä, iýmeklik, gudrat talebi, gurur, tekepbur. Şu zatlaryň hemmesini wujudyňda goýupdyr, äpbermeden çürim däl, kör etmeden çürim däl. Bulary dogry istifade etmeden çürim goýupdyr. Dünýäni bejermeden çürim, dogry istifade etmeden çürim wujudyňda bir äbzarlary goýupdyr. Indi sen şulary dogry istifade etjek diýip şum bilen dawa edip gezmeli. Ynsanyň nebsi bir özi bolsa şaýt alyp çyksaň-ha, gapdalyňdan ýöne şeýtan dürtüp oty. Şeýtan dürtende seň nebsiňi dürtýä-ha. O tada Hawa enemizi dürtdi, o-da geldi adamsyny dürtdi-ha. Bu tada-da seň wujudyňda nebs diýen bir zat ba, şeýtan mustagym özüňi dürtse sen agzynyň üstüne ýok gürk goýberjek, o tada diýenini etjekkä sen. Ýöne seň nebsiňi dürtýä, nebsiň sen mydam içiňde saňa okyp oty, Aý sen eýtsene, sen beýtsene, şu sowukda, Täret gylyp boljakmy sowuk suw bilen sowuk howada gyzgyn howada sen ýadap gelipdirin işden aý namaz boljakmy şu wagt hä saňa mydam şeýtdip okyp oty ha indi sen şum bilen mugabyl etmeli şum bilen jeň etmeli bi ölüp gitýän zat dä aýrylyp gitýän zat dä tä sen ölinçäň de şi seň ýanyňda du ahyrky demiňde dada hatda şaýat sen imanyň alyp gitsin hudaý saklasyn näme ulakan jeň bi. Jeň oňa görä, olakan jeň bolansoň Pygamber aleyhisselam Jahady Ekber diýýär. Sen Hudaý ýolunda bes näme, şinýanak jahat etmeli, şinýanak dawa girmeli. Imanyňa, etigadyňa zyýan geljek bolup dur. Sen eger haramy iýmeseň, pişreft edip bilmeýäň, zahyren. Haramy iýseň, zahyren pişreft etjek, öwe düşjek. Şi taýda sen özüňi saklap bilmeli. Şim bilen dawa etmeli sen. Hä, şulary sen dawa etseň, ýaňky-ýanak jahady asgara gitseň-ä, sen ölseň-de behişdi, öldürseň-de sen behişdi. Iki halatda-da sen behişdi bolýaň. Ýaňky jahady akbarda-da ölmek bar, öldürmek bar. Ýöne munda sen öldürseň behişdi, ölseň behişdi-dä, jahady akbarda. Şeýtan gelip saňa galebe etse, seni öldürse, Bu sada sen behişdide, sen o ýüzde şehwetlere geriftar bolan adam, sen gomrah bolan adam o sada. Allahu tebarek we taala birine bir wada berende hiç wagtda halap wada etmeýär. Inneke la tuhliful miad. Sen hiç wagtda wadaňy halap etmeýän eý bar Hudaý ýa. Ha pes sana wada beripdir ha. Sen özüňi, janyňy, malyňy meň ýolumda sarp et diýipdir. Şu ýoldan ýöri diýipdir. Men saňa behişt bereýin diýip wada beripdir dämi? Tamam boldy gitdi. Hiç wagtda muňa halap ýok. Ýalan çykarmyka diýip dagy güman edän boldy. Şu wadäň özünde Allatagala hem Towratda, Hazreti Musaň kitabynda, hem Injilde, Hazreti Isaň kitabynda, hem Kuranda, Pygamber Aleyhissalatu Wesselamyň getiren kitabynda üçüsinde-de şu wadany beripdir. Olara-da aýdypdyr, bize-de aýdypdy şuny. Siz şu ýolda zähmet çekiň, Hudaý ýoluna gadam ardyň, wädämiz o behişt diýip aýtdy Alla Tagala. Behiştde görüşeris bir-birimiz bilen diýip, şeý diýip aýtdy Alla Tagala. Festabşirû bi beý'ikumul-lezî bâýa'tum bih. Hudaý bilen baglan ähdiňizde, Hudaý bilen indi baglan garardat muamalaňyza hoş boluň siz. Näme hiç wagtda muňa bir zyýan ýok munda. Femâ rabihat tijaratuhum dä bulaňky. Zyýan ýok. Peýda görmesizlik ýok. Hudaý bilen näme muamele etseň peýda görýäň sen. Hiç wagtda zyýan görmeg-ä dursun, peýda görmesizlik dagy ýok munda. Näme muamele baglasaň pes, peýda görýäň we zalika huwal fawzul azim, şo ullakan hoşbagty, saadet şodur diýip aýtýar. Ýene bir Sure Nahlyň togsan ýedilenji aýatynda aýtýar Allahu Taala, Men amile salihan min zekarin aw unsa, Ve huve mu'minun felenuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve lenejziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. Nagadar keremi bar bu Hudaýyň size näme diýip otyşdada. Erkek bolsun, zenana bolsun, çe erkek bolsun, çe zenana bolsun bir musulman adam ýagşy iş etse, Hudaý ýolunda ýagşy iş etse, niýeti dogry bolsa, Dogry niýet bilen Hudaý ýoluna gadam artsa, öz mu'min bolan halynda, imanly bolan halynda, şoňa biz päk, arassa bir ýaşaýyş berjek. Ýagny beter päk bir arassa bolan ýaşaýyş berjek. Olara-da jeza beremizde, padaşlaryny, haklaryny beremizde, hugugyny beremizde, hop, indi bir gün gelipdir, meselem, bir adam Ä, ýüz müň tümenlik işläpdir. Bir gün gelipdir, bir millionlyk işläpdir. Bir gün gelipdir, on müň tümenlik işläpdir. Tamamy işlän günlerini hesap edip, hemmesine şo bir millionlyk işläpdirmi bir gün? Arasynda birje günde bir millionlyk işlän bolsa, şo bir millionlyk hak berjek hemme günde. Eý, mundan ulakam bir näme gerek musulman adama? Sen bäş müň tümenlikde işlän bolsaň, bir millionlyk berýär saňa. On müň tümen işlän, bir million. Ýüz müň tümende işlän bolsaň, bir million. Hatda Aksary, bir günde näçe işläpdirin, tamamy gullugyň hesaby, şoňa görä saňa ajr berjek diýýär. Ýagny munda bir hiç bir zyýan çekme diýen zat bes Allah bilen muamele edeňde zehniňe gelmelä. Hop bi Allahyň pişnahatdy bize. Indi şeýtan näme etýä? Şeýtanyňkyny eşdeýliň. Sure Ibrahimiň ýigrimi ikilenji aýatynda Allah Taala şeýtany laýynyň agzyndan hekaýat edip bize aýdyp berýär. Wädesinde görüp duňyz hak diýä. Behişt ba jähennem ba diýip aýtdy. Ýagşy işlärle behişde girjek diýdi, teleki git işlärle jähenneme girjek diýdi. Aýtdy wäde berdi. Wädesi hak. Indi girmeli wagt bolupdy. Mende size wäde berdim. Ýöne görüp duňyz wädämden meni halas etdim. Hiç wagtda wädämiň üstünde men durmadym diýip, şeýtan şeý diýip aýtdy. Edamasynda aýtdy. Ýöne, men şu zady size aýdyp otyryn, bir zat ýadyňyzda saklaň-ha, diýýär şeýtan, Wa ma kana liýe aleýkum min sultan, Men siziň başyňyza musallat dadym-ha, diýýär. Men size-ha pişnahat berdim. Men seni zorlamak ki, gel şu işi et diýip. Hä, men seni bir ýerde zorlan ýerim boldumy? Saňa şu işi etmeli, seni öldürerin diýmedim ki. Saňa pahat men näme etdim? Waswasa berdim, Gel, şu işi edeýli, gel, telekä garşyň gideýli, gel, falan işi edeýli diýip men saňa aýtdym, musallat dädim men başyňa. Illa en da'awtukum festajabtum li. Menä sizi çagyrdym, siz-de meň yzyma düşüp gaýtdyňyz. Men sizi bokurdagyňyza pyçak goýup çekip alyp gaýdam, makki diýýär, otada indi gözle, dänip otyr-ha. Hemme aýdan zatlaryndan dänip otyr size. Fela talumuni, maňa bir zat diýmäň, maňa keplemäň siz diýýär. Welumuu enfusakum özüňize aýdyň näme diýjek bolsaňyz sevseňiz özüňizi sewiň maňa sevmäň men nä mejbur etdimmi sizi men nä fakat gel diýdim sen nä geldiňde yzyma düşüp ma ana bimusrihikum we ma antum bimusrihi Ay menden de size peýda ýok, sizden de maňa peýda ýok. Hemmämiz-ä girmeli jähenneme diýip, şeý diýip aýtýar. Inni kafartu bima aşraktumuni min qabl. Siz o taýda dünýäde Meni peresdiş etdiňiz-ha. Puluň yzyna düşdüňiz, eýne bir hudaý ýanak edip yzyna düşdüňiz. Meň yzyma düşdüňiz, eýne bir hudaý wada berip duran ýanak, men näme aýtsam ynandyňyz. Men şu eden işleriňize hemmesine men kapyr, men inkar etdin olary. Innez-zalimine lehum azabun alim. Kapyrlar üçin heý göre bir dert berýän azap bardyr diýip, şeýtan şeý diýip aýtýar. Ýa şeýtan wada berip du, häki ýoldaşdan gürrüňi haby. O teleke ýoldaşda näme etýedile seni? Äwwel gel hoş geçireýli, hoş geçireýli diýip sen al ýele git ýele tä seň o puljagazyň zatjagazyň tükeninçä. Indi puljagaz zatjagaz tükendimi hiç haýsy tanyýanakdy seni äpberip göberdile indi. Sen garz ber diýseňde bermeýä saňa. Hä tanymeýärä indi seni. Ol-a puljagazyň tanyýeti seni tanymeýetdiki. Şeýtan-da, Seň imanyňy tä senden alyňça seň dosuňmy? Imanyň aldymy, indi aýt-da men diýsem, men aslan rabytam ýok, sen tanaýamak ki meni. Sen kim bolýaň diýip, öwrülip saňa şeý diýip aýtýar. Indi şuny biz özümiz bir tasawwur edip göräýliň, şda bir zehnimize getirip göräýliň. Şu wagt şun ýalak bir ittifak düşüpdir-de. Bir ýoldaşymyz aýdypdyr, Gel dost, bir halafy ganun bir iş edeýin diýipdir. Ganun-da bir zat diýse, özüm jogap bererin saňa diýipdir. Ýör, gideýlim, men özüm puluňy-da berýän, harjyňy-da berýän diýip, äkidipdir seni. Hä, ezzel trýekde öwretjek bolanlarynda, Gelýä, näme et diýýä seni, trýejigiňi hesap et diýýä, puljagazyňy ber diýýä, birnäçe wagt, hä, bir öwreninçäň, öwreneňden soňram indi o senden puljagazy almaly-la indi, ondan edasyrak dagy töläp al diýýä senden. Şol ýanak bir ýoldaşyň gel diýipdir saňa, gel, ganun-da bir zat diýse, özüm bar diýipdir. Bir gürrüň bolsa özüm bar. Ýöne kanun gelipdir indi siziň başyňyza siz tutulypdyryňyz. Şo sada indi siz o ýoldaşyňyzyň ýüzüni gözläňizde o ýoldaşyň hem meň ýüzüm gözleme ha sen diýýär. Men habarym ýok ki diýýär. Men sana fa gel diýdim men sana zorlamadym ki. Sen özüň meň ýüzüme çyk gaýtdyň ki diýip. Aýdanda hemme zatda gaýtam öz günälerini sen boýnuňa oklanda şo ýüzde adamyň haly näjire bolar. Ýa sen maşyn sürüp barýaň, senä aýnnama okypdyryn, gowaýnamaň ba, baş çykarýaň, hemme zady bilýäň, ýanyňda-da bir ýoldaşyň otyr, maşyn sürüp barýakaň, Äý, gel diýýär, ştada bir sebgat al-la diýýär. Sen diýýär, gorkýaň-a diýýär, sebgat almaga, gatyrak sürsene diýýär, nämeden gorkýaň sen diýýär. Ýa gel diýýär, bir halap iş der, hulasa ýektarapa gideýli, zig-zag gideýli, näme edeýli şsi, gapdalyndan şeý diýip otyr. Indi sen şiň kepine gulak assaň-a, Öwrakda Afser dur haki çarraň barysyndaky Afser seni tutýar we şo ýerde tutanda kimiň ýakasyny tutýar sen? Afser o ýoldaşyň ýakasyny tutmaýar ki kim fermanyň yzynda dur? Hä şo fermanda oturan adamyň ýakasyny tutýar. Sen özüň hawasyňy jem etmeli. O şeýtan saňa wada berer. Kän wada berer. Sen öz hawasyň jem bolmaly. Bar şu Afser tutmasyn aslan seni. Hiç kimiň habary-da bolmasyn. Ämniýetiň aramyşyn bamy şeýtdirip sürseň. Bir ämniýet bamy şunda ehtiýat etmän şeýtdirip sürüp gitseň. Zendegimizde biz şynýanak, dünýäde biz şeýtdirip eýle ýaňky guwaýnamaly adam ýanak sürüp barýak, Kuran şu guwaýnamamyz biziň. Şu Kuran biz guwaýnamamyz bizä Kurany birikdirip. Ýoldaşymyz gapdalymyzdan dürtüp oty eý gel Kuranyň tersine falan işe deýli falan işe deýli. Sen şu ýzde şon öz hawasyň jem bolmaly. Kepine gulak assaň ertäki gün äfseriň birine düşýäň. Zyndana düşeňde soňram bu dünýäde bir zyndandan çykmaklyk bar. Ahyratyň zyndany ýöne bu dünýäň zyndany bilen syn mugaýese eder ýanak däl. Bir otjagazy sen şeýtdirip eliň bir meýdan üstüne tutsaklap bolanak. O ot ýeke näçe müň ýyllap ýanyp durupdyr, gyzarypdyr, gögeripdir, garalypdyr. Şo ot, oň odunda daşla bilen adamla şo otdan gorkmaly ha. Şeýtan şo oda garşyn äkitjek bolup otyr bizi. Insani ýaňkaý şymyz ýanak, aýyn namasy Ynsanyň aýyn namasy ýaňkaýşymyz ýaly Kuran. Biz ýaňky jaýy mysal göreýli. Ýaňky jaýy sen işlejek bolaňda, sen ussa, indi saňa bir däne depderçe goýupdyrlar, şu jaýyň nagşasy şi, şu taýy şeýle bolmaly, bu taýy beýle bolmaly. Sen şu nagşa görä işleseňä ertäkun aýlygyň bar seň. Ýok, şuny agşa alyp bir azajyk oýurak-büýüräk gyşyk işleseň sen, onda aýlyk ýok, saňa jürime-de bolýaň gaýtam, işi zaýladyň sen. Hä, şo Kuran biziň şo depderçämiz. Şu dünýäni bejermeden jürim Allatagala näme edipdir? Kurany biziň ygtyýarymyzda goýupdyr. Hop, indi şu Kurany biziň ygtyýarymyzda goýan bolsa, ýaňky ýanak wädeleri-de bize beripdir, men diýipdir, sizi bime ederin diýipdir, aýlyk beren, güllük beren, hulasa, Wezipäňi gowy bitir diýipdir. Hop, indi sen wezipäňi bitirmeli-le. O, käde wagtlar serkargeriň habary bolman wagtynda gitýäň bir meýdan öýde-beýde oturyp gelýäň, aý habar-da bolmaýar. O taýda hiç kim habar ýok-da, sen osam onda-da şo günüň puluny alýaň-ha. Ýa meselem gitýäň, çaý içjek diýen kişi bolup, nahar iýjek diýen kişi bolup, ýarym sagatda tükenjek zady bir sagada eltýäň. Hiç kim bilmeýär ki, hiç kim hiç zat diýip bilmeýär, puluny alýaň. Şo ýüzde indi okuýaňda sen, Hä, men yştyba edipdirin-ow diýip, indi başyňy etek sallap duranyň-da o ýüzde peýdasy ýok. Hä, pereşdeleri goýupdyr senden muhafezet etmeden çürim. Hä, bir nefer jaýda işläp bökä, şaýat o jaýdan gaçsyn. Bime oň gaçandan soňra hem oň hysaratyny berýä. Gaçmaka bime hiç aýdyp bilmeýär ki. Ýöne bu taýda saňa Allatagala pereşdeleri goýupdyr, pereşde-aýy Hafeze diýip at berilýär. Bular muhafez. Hatda Pygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýar, eger şu pereşdeler diýýär, birje lähze adamyň gyragyndan Allah Tagala şuny birje saniýe adamyň gyragyndan aýyrsa diýýär şu pereşdeleri, dünýäň ýüzündäki jylla, heýwanly zatlar adamy tike-tike ederdiler diýýär. Şu pereşdeler saklap durandyr sizi diýýär. Şolar diýýär, pereşdeler bir günüň içinde alty däne pereşde, pagat alty däne pereşde, Bir günüň içinde sizi eýýne tomusyň güni, tomusyň gyzgyn günlerinde bir däne käsäň içine bal guýup goýaňda näzire siňek üýşüp durýa şoň üstüne. Şo käseden siňek gory iýen ýanak edip sizi goryp durandyr diýä. Ýagny her günde bizi şyn ýanak Allah Tagala perişdeleri goýupdy, şo perişdeler bizi goryp dura. Heýwanatlary ýaňky emkanatly haşyra. O jaýyň eýesi bize berjek diýen imkanatlary şular. Heýwanatlary, zatlary tamam alemi seň ygtyýaryňda goýupdyr. Hatda sen heýwany öldüreniň bilen heýwan saňa etiraz edip duranok. Seniň damagyň çalmaly wezipäňi bitirmeden çürim. Oň etinden, süýdünden istifade edip bilýäň. Oň gudratyndan, tawandan istifade edip bilýäň. Ýük çekip bilýäň. Şular näme edipdir? Seň ygtyýaryňda goýupdyr. Sen şular hemmesi ygtyýaryňda şu jaýy bitirjek bolýalar. Şu jaýy dogrujetde şu nagşaň aýtýanygatda bitirjek bol. O ýoldaşyň kepine gulak asma diýip, Kuran şeý diýip aýtdy bize. Ýöne ýaňky naähil dostumyz gapdalymyzdan dürtüpdi. Hiç bir wagty ýok dürtmeýän bolsun. Hemişe sen turaňda ukudan, ýatjak bolaňda, gezip bökäň, işiňde, bazarda, mesjitde, namazda, her halatda bolsun, şu dosuň seni dürtüpdi-ha, gel. Aý, bu taýyn beýdip durma, sen entip durma diýip, seni dürtýä-dürýä. Şolaň mugabalynda biz näme edýäs? Kuran bizi Barnamamyzda hidaýat etýä-de. Şom bilen hidaýat boljak bolsak, hudallilmuttakin, takwa adamlar hidaýat etýän bolsa, indi şo şeýtandan biz gaçjak bolsak, näme etmeli? Şeýtandan gaçjak bolsaň, Allah Tagala ýene öz halyňa goýbermez seni. Gel diýdi, maňa sygyn diýdi, men seni nejat bereýin diýdi. Auzubillahi mineşşeýtanirrajim. Şi kepi aýtýaň, şeýtan gaç ýigitje senden. Her syry seni gelip waswasa salanda şi kepi aýtýaň gaç ýigitje senden. Şi kepi ýüregiňden yhlas bilen özüň şo günähi men etjekkä eý bar Hudaýa, şeýtan men öz halyma goýanak diýip sen şi kepi aýt, auzubillahi mineşşeýtanirrajim diýde, eger şeýtan senden gaçmasa. Ýöne özümiz, aý, göwnümiz isläp otyr, ýöne gapdalyndan Auzubillahimineşşeýtanrajimde diýen kişi bolýar, osamda bizi gorymady, saklamady diýýär. Hä, Hazreti Ademe näme diýdi Allah Tagala, Welem nejid lehu azma. Adam-da Hudaýa sygyndy ki, ýöne azm edip bilmedi ýüreginden. Aý, men şu iş etjek-gä diýip ýüreginden şuny isläp bilmedi Hazreti Adam. Azajyk näme göwni batdy şoňa. Göwnüň bolsa pes otada sen Auzubillahimineşşeýtanrajim diýeniň bilen, Oň bir peýdasy ýok. Bir wagtda bir nigehban bir fermandaň otagy bolmaly, muň nigehbany serbaz nigehbany berip dur gapyň agzynda. Nigehbany berip durka, twaryň aňyrsynda iki neferiň sesi gelýär. Iki nefer bir-biri bilen gürrüň edip otyr. Ýuwaşrak dilini keplän kişi bolýala, Aý dost, bu gyzyla biz ogurladyk. Indi bu gyzyly biz bir ýerde gömeýli muny. Muny hiç kim bilmesin, döwletiň dagy habary bolmasyn mundan diýýär. Aý, bul alarlar elimizden diýýär, muny bilsele diýýär. Hop, bu gyzyl biziň ýedi arkamyza çenli boljak, oglanlarymyza ýedi arka çenli boljak diýýär. Muny gel gömeýli, ertäki gün her wagt gerek wagtymyz istifade eder durar, oglanlarymyza-da wesýet ederik, aý, falanty faryň aşagynda gyzyl gömendirik, siz-de baryň, alyň şony. Şeýdip aýdark diýip şu gürrüň edip otyr özleri bilen. Bir serbazda ýuwaşykdan sesini çykarmany muny gulak asyp otyr. Gulak asyp durýa durýa durýa tä şu iki adamyň sesi gidinçä bula gitýälen serbaz yzlaryndan barýa tufaryň arkasynda aýlanma durýa indi gazma durýa ýeri. Aý nirde bomdyka bula bu gyzyl diýip. Aýlanýa aýlanýa kän näçe sagat durýa. Ýöne o gyzyldan habar ýok. Gyzyly tapmaýa. Indi postum, aý o tada men negehbanym batdy diýip ýadyna düşüp deguldy, gelýä, gorýa fermandany alyp gidipdirler. O nagşa, o seň fermandaňy eliňden aljak bolup saňa nagşa çekip otyr o tada. Sen şo ýüzden habardar bolmaly. O fermanda seň imanyň. Imanyň saňa ferman berýä, şu dünýäde nazm bilen, enzebat bilen ýaşa, ahyratda hoşbagt bolar ýanak. Hä o fermanda saňa, Ýoluň kökeden farmandatdy. Indi eliňden alyndy o. Sen azajyk zat bilen was-wasa edip-de, şeýtan gel hakga näme etdi, ony eliňden aldy. Şeýtanyň bize wada berýän zady, eýne biziň elimizde hamala bir kiluýanak gyzyl bolsa, gyzyl elimize alyp aýlanypok biz, öwümizden o-da gelipdir, elinde bir mukdar gar bar, ýah bar, ýah diýseň ýa gar diýseň, haýsy biri basymrak eliýe şoň. Garba elinde Haý, owadan ýyldyrap duran zat akja zatdy. Saňa aýtdy, Häý, dost, diýýär, gel bärik, o eliňdäki näme, diýýär, o? O derdi degen aky, o, diýýär, bir näme o, diýýär, bir poslap saralyp ýatan zat, ol-a, diýýär. Getir bärik, diýýär, ony ber, diýýär, men saňa bir owadan bir ýyldyrap duran bir akja zat bereýin, diýýär. Saňa berýär, o gyzyl alýar eliňden. O gara seň eliňde durmaýar, erip gitýär ki, o. Şeýtanyň berýän wädeleri şular saňa. Şeýtan eliňdäki gyzyl ýanak bolup duran imanyňy alyp, saňa o erip gitýän bir biarzyş bir gary berýär. Şondan çürim sen garyp iýjek-gä bolsaň, şeýtandan allanjak-ga bolsaň, Äwuzubillahi mineşşeýtanirrajim diýdi, aýtdy Allatagala. Näme sen hidaýata düşjek bolsaň, äwwelki ýoluň şi, Äwuzubillahi mineşşeýtanirrajim, şeýtandan Hudaýa sygyn, ondan soňra mende hereketiňi başlamagyň wagty gelýär. Şeýtanyň etýän işi seň aklyň üstüne, gözüň öňüne perde çekýär. Şo perdäni çekjek bolanda sen Hudaý ýadyňa düşse perdäň özi ýyrtylýa gitýär. Hä, muttagy adam, Hudaýdan gorkýan adam bes näme etmeli? Şeýtan muň öňüne perde çekjek bolan wagtynda Äwzübillahiminaşşeýtanirrajim diýip Hudaýy ýadyna salmaly. Hudaýy ýadyňa salsaň sen piruz bolýaň. Bes näme? Hudaýa tawakkul eden adam hoşbagt bolýar diýdi Allah Taala. Hop, indi kän adamlar bar ki, tewekkül etjek diýeli, ýöne hoşbagt boldular, müşda da bir mesele bar, ha, şunu aýdyp berjek. Tewekkül diýen zadyň özi näme? Biz kän wagtda tewekküli istiwa düşünjek, şoň üsti bilen istiwa netijelere de ýetjek, ozam da hemişe Hudaýdan algyly, Eý, men a Hudaýa sygyndym, tewekkül etdi, tewekkül etdim, hany, netijesi bolmady kimin, zyýan çekdim kimin. Şeý diýip aýdylýar. Tefekkür diýen hakykaty näme? Aýam men öýümde ýataýyn, agzymy açyp, Eý bar Hudaýym, meň agzyma zat okla diýeýinmi? Tefekkurmy şeý? Tefekkur diýen hakykaty şi, Allatagala aýtýar, Senden hereket, menden bereket diýýär. Sen hereket et, hereket edeňde-de işiň ahyryny Hudaýa tabşyr, ondan soňam bereket. Tefekkur etjek bolsaň, asyl gaýda şi, Äwwel gelmeli sen, bir işden çürin bir amada bolmaly. Bilýän adamlar bilen meşweret etmeli. Şu işi bilýän adamlar bar. Şolar bilen äwwel bir meşweret etmeli, geňeşmeli. Men şu işi etjek bolýan, siz başyňyzdan geçirenleriňiz. Näjine girmeli şu işe? Näme kynçylyklary bar? Ertäki gün entek bir kynçylyk bolanda men kemgetiramaýyn. Näjire amada bolmaly men şu işden çürin? Äwwel geňeşiň. Ondan soňram geňeşdiňmi, indi saňa näçe-ha nazar berildi? Kän nezerleri berdiler. Nezerleri ahyrda üýşürýeň, ile geňeş, öz bileniňi et diýýär. Öz bileniňi et diýeni, ýaňky berlen nezerleri üýşürýeň. Üýşüreňde görýeň, haýsy biri seň şaraýatyňa görä degjek. Haýsy seň şaraýatyňa degýär, şony intihap etýäň. Hop, indi istihara etýäň. Istihara diýen, gije oturýaň, iki rekat namaz okaýaň, yzyndan bir dogasy bar, Allaha tabşyrýaň işiňi, Ey, Barhudaýam, men-ä şu iş başlajak bolupdyn. Indi sen bilýäň agybatlary, men bilmeýän agybaty. Perdäň aňyrsynda näme bardygyny men bilmeýän. Eber Hudaýa, eger şu iş meň dünýäme, ahyratyma haýyrly bolsa, onda sen şu işi maňa aňsatjak et, meň-de ýüregim şoňa garşyn tamaýyl tapdyr. Ýok, eger bi iş meň dünýäme, ahyratyma zyýany bolsa, onda sen bi işi menden daş et, meň-de ýüregim sowut bi işden diýip, şu dogany edip-de ýatmaly, osam gijä sen dişiňde, Ýa bir ýaşyl reň göreniň, ýa bir gyzyl reň göreniň, ýa ak reň, ýa gara reň. O ýaşyl ýa ak bolsa, onda şo işiň haýyrdygy, gyzyl ýa gara bolsa, işiň telekedigi, şon bilen Allatagala saňa ýol kökezýär. Hop, indi şu işleri etdiňmi, indi bismilla şu işi hereket et diýeň, Eý, bar Hudaýa, men-ä tamamy tawanymda bolan talaşym etdim, meşweret etdim, pikir etdim, ýöne işleň agybatyn ahyryny men bilmeýän. Sen bilýäň ony. Şu işiň ahyr-agybaty, eger haýryma-da bolsa, zyýanyma-da bolsa, eý, bar Hudaýam, men tabanym mundan ezapa çatmaýar, men bilmeýän ony. Sen özüň maňa şu işi dogruläwer. Şeý diýip, doga edip, tabşyryp ugrasaň, şuňa diýilýär tewekkül. Tewekkül diýen hiç zat etmän, ýöne ýatyp-da hereket etmede. Ýa hiç bir geňeşmän, istihara etmän, zat etmän, ýöne bir işe Kelläňi gelşine görä baş goýup-da, ondan soňram-da zyýan çekip, yzyndan otam-da, Aý, men Hudaýa täwekkül edip ugradym-a, zyýan çekdim diýmeli-dä. Sen täwekkül edeňak häzir. Düýäňi gaýym duşakla daň, ondan soňram täwekkül et. Sen-ä düýäňi daňaňak. Sen azat goýupdyryň ony, şon bilen-de men täwekkül etdim diýip aýtýaň. Ymam Agzam. Razyýallahu taala anh, öz şägirtlerine, mollalaryna aýtdy, wasiýet edip, Eý mollalam, eý falan mollam, ders okyjak bolsaňyz, ylym ýolunda gadam artjak bolsaňyz, ahun molla bolup, ertäkun jama haýryňyz ýetjek bolsa, men size bir wasiýetim bar diýýär. Wasiýeti näme? Sen mollaçylygyňy oky, Okyp bolduňmy, ahun bolduňmy, indi özüňe bir ýeňiljek hunar öwren. Kitap satma ýanak, parça satma ýanak, bir tejarat işi ki, ýeňil bolsun, öz işiňe-de degsin. Şun ýanak bir iş öwren, bir hunar öwren, ondan soňram öýlen. Äwwel ahun bol gowujetde zähmetiňi çek-de, hunaryňy öwren, ondan soňram sen gelne näme, öýlen, häzir öýlenme diýýär. Näme diýip? Eger sen hiç zat etmäni, ahun bolmakaň öýlenseň senim ahunlykdan alyp galar. Iş öwrenmäkäň, hunar öwrenmäkäň öýlenseň sen hemişe fikriň meşgul bolup gezer. Sen otada indi iş öwrenmäde wagtyň bolmar, seň işiňe zerer urar diýip Ymam Agzam şägirtlerine hemişe şeý diýip buýurýanmyşdyk. Bäs Allaha tewekkel etseň şeýtana-da bir ýoly ýok saňa. Şeýtan gelip saňa tasalluty ýok. Ýöne eger Allaha tewekkül etmeseň, ýa tewekküliň dogry mänisini bilmän hereket etseň, ýa aslan Hudaý bilen işiň ýok, Hudaýy bileňok, öz aklyňa, zehniňe, malyňa, magamyňa, jaýgaňa, etibaryňa guwanyp-da, arkaňa guwanyp-da, mum bilen sen herekete düşseň, onda şeýtan eýýäm pasyr-putur basýar seni. Gymyldatmaýar o tada. Allahu tebaraka we taala şu molatda aýtýar, Sure-i Nehliň togsan dokuzynjy bilen ýüzlenji aýatynda, Ol adamlaradyr ki, şoň yzyna düşüp, şoňa garşyn gidip-de, näme etýärler? Şoň üsti bilen hudaýlaryna şerik getirýärler. Şu adamlara şeýtan täsellik tapýandyr diýip, Allahu tebaraka taala aýtdy. Pes, hulasai-kelam, şu gijeki aýdan gürrüňimiziň hulasasy şi, Kuran diýen zady Allahu tagala Huden lil-muttakin, musulman adamlara hidaýat diýip iberipdir. Äwvelki gadamyň sen Kuran. Kurany öwrenmeli. Bilmeli, Kur'ana görä amel edip, hereket edip, şom bilen sen dünýäni abat etmeli. Dünýäni abat etmeli ki näme bolsun, saňa ahyratyň abat bolsun. Sen dünýäni abat et, Allah Tagala seň ahyratyňy abat etýär. Dünýäni haraplasaň ahyratyň haraplanýar otadan. Pes, äwwelki gadam Kur'any öwrenmeklik bolsa, Allah Tagala aýtýar sen Kur'an okyjak bolaňda, şeýtan saňa waswasa oklaýandyr diýýär. Pygamber salam aýtdy, Ummatyňa-da aýt, Kuran okyjak bolanlarynda maňa sygynsynla diýe. Men özüm olary şeýtanyň waswasalaryndan saklaýyn diýip aýt diýe. Şony Allahu tebarek we taala ýene bir ýerde Sure Hajyň elli ikilenji aýatynda aýtýar, Ve ma arsalna min qablika min rasulin ve la nebiyyin illa iza temenna alqaş şeytanu fi umniyetih. Senden öňçe hiç bir pygamberi ibermedik diýip Allahu Teala pygamber salama Megerimki, şu Kuran, şu öz kitabyny okyjak bolup başlanda, şeýtan oň agzyna bir zat oklap goýberýär diýýär. O-da şu kitabynyň içine goşulyp gitýär diýýär Osam. Goşulyp gidende men diýýär Osam ojagaz ýerlerini, şeýtanyň goşan ýerlerini pozupda aýyrýan diýýär o kitaplaryndan diýýär. Öňki pygamberleriň hemmesi şeýtdi diýýär. Ýöne seň kitabyňa şeýtan bir iş edip bilmer diýýär. Sen şu Auzubillahi mineşşeýtanirrajimi aýt diýýär. Şondan üçin hem Allahu tebaraka ve teala bize şeý diýip aýt diýýär. Ýalan gürrüň. Bu gürrüň syhhati ýok. Bu ysrailiýat. Ýahudileň biziň kitaplarymyza salan gürrüňleri. Kän ulamalar bu gürrüňi red edip, şuňa näme jogap ýazypdyrlar. Pes bulara allanmalydä hemmesi sahtegii zat. Nahaýaty kelamçy Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfik bersin şu Kurany indi öwrenipde şuny özümize rehber tutup şuň yzyna düşüpde şuň nury bilen ýörimekli Allahu tebarek taala biziň hemmämize Towfyk bersin. Nagat wagtymyz bar. Bäş daga boldy. On bäş daga. Hop. Biz agideden mi aýtjak diýipdik-de bir mukdar. Şu mowretde bir uzak hadis bar. Sahih Muslimde rowaýat bolýar. Hazreti Abdullah ibn Umar, Hazreti Umaryň ogly, Hazreti Umardan rowaýat etýär. Hazreti Umar aýtýar, قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم فهديثة Hezreti Omar şeýle aýtýar, Bir gün biz Pygamber Aleyhissalatu wesselamyň huzuryna otyrdyk. Şonda bir adam geldi, aňyrdan oty kak bir adam geldi. Egin-başy, dony akja, astdan bir hiç bir tozan zat, sigen zady ýok, täzeje akja bir zat. Saçy-da beter gara. Aslan gap-gara şuň saçy. Ondan oň üstünde bir Safaryň alamatlarda görülenak, aý bu wagtky ýanagada Safar meselem maşynly aňsat çykyp gitýä hiç bir egin-baş tozan süňmeýä zat etmeýä. O wagtda aý oglak bilen zat bilen musafirata gidilýä, ennam jany tozan bolýa, kir bolýa, weýran bolýa, ol ýanak bir äser-de ýok, ýa ýüzi gözünde bir ýadawlyk görülenak. Ho biziň aramyzdan hiç kim taniýanak muny. Daş ýerden gelipdir diýseň-ä bir musafiratyň alamaty ýok. Ýakyndan diýseň-de hiç gaýsymyz taniýamyzak, ýakyn bolsa taniýjak biz. Hop, o geldi, Pygamber aleyhissalatu wesselamyň huzuryna baryp-da oturdy, iki dyzyny Pygamber aleyhissalamy dyzyna degrip oturdy şeýtdirip. Iki elini uýlugynyň üstünde goýdy, budunyň üstünde. Ozan aýtdy, Eý Muhammet aleyhissalatu wesselam, sen maňa yslam nämedigini aýt-da ber diýdi. Onda Pygamber aleyhissalam oňa öwrülip aýtdy, Yslam diýeni, äwwela sen şahadateýni aýtmaly, Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh, Şuny aýdaryň, Ondan soňram sen namaz okaýaryň, hop, ondan soňram arazaýyň arazasyny tutaryň, ondan soňram eger, e, zekat galdy arada, hä? Ondan soňram sen güýjüň häki zekat, malyň nesaby ýetse zekatyny bereriň, hä, eger omruňda bir gezek güýjüň çatsa, haja-da bir gidip geleriň, şum bilen yslam bitdi diýip, Pygamber aleyhisselam şeý diýip aýtdy diýýär. Ondan soňram ol adam aýtdy diýýär, Sen dogry aýtdyň diýip diýýär. Hazret Ömer aýtdy, biz heýran galdyk, diýip, özi sorap otyr, diýip, bilýän bolsaň nä soraýaň? Bilmeýän bolsaňda nä biljeň dogry aýdanyny, Pygamber Aleyhisselama aýdanyny sen dogry aýtdyň, diýip aýtdy, diýip. Yzyndan sorat, diýip, onda iman näme? Imanyň nämedigini aýtda ber bize. Onda Pygamber Aleyhisselam aýtdy, diýip, sen Hudaýa iman getirmekligiň, Hudaýyň pereşdelerine iman getirmekligiň, Hudaýyň iberen kitaplaryna iman getirmekligiň, Hudaýyň pygamberlerine iman getirmekligiň, sen ahyret gün, kyýamat gününe iman getirmekligiň, kader, takdyr, serneweşt, başyňa gelýän zatla, maňlaýyňa ýazyk, anyňa ýazyk diýmeýelim. Başyňa gelýän işde haýyr bolsa-da, şer bolsa-da Hudaýdan başga zadyň onda dehaleti ýokdur. Şony bilmekligiň, imanyň bolmaklygy. Bir-de öleňden soňram direlmeklik-de şu ýedi zady sen imanyň bolmaklygy diýip aýtdy diýýär Pygamberimiz sallam. Ozam. Öňündäki aýtdy diýýä, Dogry aýtýaň diýip diýýä. Ondan soňram, Ihsan näme, ihsanyň nämedigini aýtdaber bize diýip diýýä. Şonda Pygamber aleyhisselam aýtdy diýýä, Sen Hudaý bilen bir forum ertebatyň bolmaly, Hudaýyň aýdan işlerini bir forum etmeli ki, engar Hudaýy görýän ýalak bolup, namaz okaýaňda, ýeriň ýüzünde ýörýäňde, muamele edeňde, dünýäň ýüzünde her işiki etseň, Hudaýa merbut bolsa, Hudaýyň mulkynda bolsa, Hudaýa merbut. Hudaýa merbut işleň tektekinde eýle Hudaýy görýän ýanak bolup Hudaýa ybadat etmekligiň. Sen görmeseňde Hudaý seni görýändir. Şu etikat bilen ybadat etmeklige ihsan diýip aýdylýar. Eýle şu tasawwuf. Peygamber aleyhisselam şeý diýip aýtdy diýe. Ondan o durdy diýe, osam aýtdy diýe. Sen kyýamat haçan gopjak? Şondan bize habar ber diýdi diýe. Şonda Pygamber aleyhisselam öwrülip aýtdy diýe, soralýan adam, Pygamber aleyhisselam özi, soralýan adam, soraýan adamdan ylmy kärräk dämiňa diýip aýtdy diýe. Ýagny soralýan soraýandan kärräk bilenakmyny diýip diýe. Men-de senden kärräk bilemak diýip aýtdy diýe. Onda öwrülip sen, onda bolmasa alamatlaryny aýt-da ber-a bize diýip diýe Pygamber aleyhisselama. Onda Pygamber aleyhisselam şonda öwrülip aýtdy diýe, alamatlary şu ki, bir emete öz eýesini dogurmaklygy. Näzire, Şu wagt görýäňiz, meselem, gyzla eneleriniň üstüne çykypdyrla. Diýenini etdirýä oňa. Enesiniň diýenini etmeýä. Hä, ö, emete, emete diýilýä kenize. O kapyrlardan tutulan kenizlere emete diýilýä arap dilinde. Emete öz eýesini, baýrysyny näme, dogurmaklygy diýip aýtdy diýä. Şu wagt gyz eneden dogupdyr ahym. Ýene şu enäň üstüne musallat ýanak bolup durýa. Ýa ogul, şu ataň ogly, Ýene şu eje-atasyna näme musallat ýanak bolup dur, şu kyýamatyň alamatlaryndan diýip aýtdy diýýär. O biri, Sen o düzde geçi bakyp-da, aýakýalaňaç, dogry egin-başy ýok, şeýtdirip gezip ýören adam-la, ulukan-ulukan jaýlary, borçlary salyp-da, şeýtdirip bir-birine iftihar etmekligi diýip, Pygamber alaýhyssalam şeý diýip aýtdy diýýär. Şu wagtda bazaçy görlüp duran zatda, özümiz gözümiz bilen görüp duran zadymyz. Bir-de kyýamatyň alamatlaryndan diýip aýtdy diýýär. Şonda Hazreti Ömer aýtýar, Aý bir mukda, ola gitdi diýýär. Son, şondan soňra men-de bir mukdar oturdym. Ozam ha, Pygamber Aleyhissalatu vesselam geldi diýýär, Ömer, bildiňmi şoň kimdigini diýip diýýär maňa. Ozan men, men bilemok, Allah we Resuly gowy bilýändir. Şeý diýip aýtdym diýýär. Şonda Pygamber Aleyhissalam aýtdy diýýär, Şo, Hazreti Jebreýil size diniňizi öwretmeden çürim gelipdi diýip aýtdy diýýär. Ýagny Hazreti Jebreýil gelip, Pygamber alaýhyssalamdan sorap, Pygamber alaýhyssalam-da jogap berip, şeýtdirip, oturanlara imanyň, yslamyň, yhsanyň nämedigini öwretdi diýýär. Inşallah, biz Täfsiriň gapdalyndan ahyrynda her jelesede bir mukdar şu imanyň, yslamyň, yhsanyň meselelerinden ki, külli diniň özi şundan teşkil tapýar, şuň moredinde her jelesede bir azajyk towzih bereris. Wesselamu ala men itteba'al huda. Nefere bir Elham, üç Kulhuwallah okaýaly.